يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الله كوته يديني كاوي كوته نما ينارجنا بغسدار سيكو وسلشان إذا مولي قوبا لنا إذا سنجد بوينا On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Spomenuli smo znači šta je, radi čega je čovjek, čovjek stvoren, je tako? I šta je u najvećoj suprotnosti sa ciljem stvaranja čovjeka, je tako? Pa smo rekli da je čovjek stvoren radi tauhida, radi ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala, a stvar koja je najoprečnija tome i smislu tog stvaranja je šir, Pa smo objasnili šta je šir pa smo rekli da ima veliki i mali širk, pa smo objasnili šta je kufor pa smo rekli da ima veliki i mali kufor Pa smo poslije toga znači govorili općenito o e, stvarima i dijelima i riječima koje su suprotne teuhidu, je tako? Pa smo rekli da je to prizivanje, poznavanje gajba, je tako? pa smo rekli da je to siher, pa da je to gatanje, pa da je to onaj e, prinošenje žrtva, žrtava i ibadet kaburovima. Zašto ove stvari posebno ovaj, e, spominjemo? Iako je prinošenje žrtava i ibadet bilo kome drugom, osim kaburova, isto tako širko. Zato što je ovo najraširenije, tako? Pa smo rekli isto tako da je e, veličanje, znači spomenika, kipova, i spomenika radi sjećanja i podsjećanja, jel tako? Spomenika koji su za uspomenu. Isto tako onaj ismijavanje sa vjerom, to je ono što smo jučer spomenuli zadnje. Dobro. Braćo, znači ismijavanje. Rekli smo da imamo dvije vrste ismijavanja. Otvoreno i direktno ismijavanje ismijavanje koje nije direktno nego indirektno i nije otvoreno ismijavanje. Juče se Znači, poslije dersa pojavilo pitanje i ja sam primijetio, znači, da to nismo pojasnili, kakav je propis jednog i drugog ismija, ismijavanja. Svako ismijavanje sa vjerom izvodi izvjere, jel tako? Međutim, šta je po pitanju suda i sudije ili kakav ćemo mi, mi e, stav imati o onome ko se ismijava direktno sa vjerom. Znači, nedvosmisleno. Smatrat ćemo ga nevjernikom, jel tako? Izašao iz a kakav ćemo stav imati prema onome ko se ismijava, znači na način da to nije direktno ismijavanje. Ne možeš odmah znati jel se ismijava sa vjerom ili je to nešto drugo, jel tako? Kakav je onda stav? Onda se, onda se zaustavljamo, znači dok ne razjasnimo, ne vidimo kako, šta je on mislio sa tim ismijavanjem. Pa, na primjer, ako, možete to zapisati, ako namiguje i pokazuje očima, jel tako? ili ispruži jezik ili donju usnu jel tako? ruga se jel tako? i tako dalje dok se uči Kur'an ili govori o Allahovim propisima ili kaže nešto drugo što nije od direktnog ismijavanja što nije od direktnog ismijavanja jučer smo navodili na primjer kaže Vehabija jel tako? E sad, nije svako ko kaže Vehabija da je imao cilj da da se ismijava sa šarijatom i Allahovom vjerom, je tako? Jeste razumili? Ili kaže nešto drugo što nije od direktnog ismijavanja, nećemo ga, je tako, smatrati nevjernikom dok se ne razjasni i ne dokaže da je to bilo ismijavanje sa njegove strane. E sad mislim vraću da smo ovo zaokružili. Znači sad sljedeće pitanje. Znači nabrajamo braćo, nabrajamo stvari koje su suprotne tevhidu. U okviru tih stvari došli smo do suđenje mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Jeste. E, sad objašnjavamo dalje za Allahovu pomoć. Pošto je ovo poglavlje, znači, jako aktuelno i jako, ova mesela jako bitna za naš vakat, ja ću se potruti maltene da vam izdiktiram sve što što je spomenuto ovdje u knjizi. Iako i sve ovo što je spomenuto opet saže, saže, ali da ponesete znači da imate za sebe da budete stabilni na ovom pitanju da kad god vam se desi da vam neko ubacije neke šuhe imate na nešto da se vratite da vidite šerijatske dokaze pa da vam se srce opet smiri i učvrsti pa kaže iman u Allaha subhanahu wa ta'ala i ibadet pokornost njegovom sudu i zadovoljstvo njegovim šerijatom podrazumijeva vraćanje Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam kod razilaženja u mišljenjima podrazumije vraćanje Kur'anu, vraćanje Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam kod razilaženja u mišljenjima i kod suđenja i sporenja u imovini ovdje kaže u krvi znači u, u krivičnim dijelima i ostalim pravima ovdje vam je centralna riječ, riječ u čitavoj ovoj rečenici šta? podrazumijeva imanu Allaha je li tako? I zadovoljstvo sa njegovim šerijatom i ibadet njemu. Šta je to? To podrazumijeva, to je glavna stvar u svemu tome je šta? Da se vraćaš Kur'anu i sunnetu ako se raziđeš u nekom mišljenju ili po bilo čemu drugom, oko imetka, oko ovaj krivičnih nekih radnji, oko braka, nasljedstva, oko svega. Je tako? Jeste razumili rečenicu? Dobro. Dalje, znači sljedeća rečenica. Allah subhanahu wa ta'ala je sudac i njemu pripada sud. Što ova rečenica znači? Znači da je od njegovih najljepših imena da je on hakim, el hakim, sudija. I da je on šta? El hakim, vlada, je tako? I hakim, da je mudar. Znači ovo je izraz, samo spomenite nešto čime ćete veličati Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovo ime. Dobro, jeste razumeli? Znači, on je, možete u Zagreb napisati El Hakim. El Hakim. Ja. Hoćemo da kažemo da je to od njegovih lijepih, savršenih imena i svojstava, a njegova imena i svojstva se moraju obistiti. Obistiniti. Jeste razumeli? Moraju se obistiniti. tako? Njegova imena su istina. Mora se obistiniti, mora se to ostvariti. Pa tako, u praksi vidjeti. Jeste razumjeli, E, tu o tome se radi. Vađib je vladarima da sude po onome što je Allah s.a.v. objavio. Kao što je rekao uzvišeni, pa stavte u dvije tačke znači da je navod iz Kur'ana u prijevodu značenja. Zaista vam je Allah naredio. Ajet sura Nisa 58. naredio da emanete predate ili povjerite onima kojima pripadaju. A kad sudite među ljudima, da sudite pravedno. Pa je šta da? Emanete vrate onima kojima pripadaju. Šta je ovo? Kako im je Allah naredio, jel tako, rasporedio, kome je šta pripada. A je to objavljan posebnim povodom, ali ne znači da se svodi samo na to značenje. Ima općenito značenje, jel tako? I kad sude, da sude pravedno, pravedno kako je Allah objavio inna Allahe ja idokom bi jel tako? Znači, da, da je ovo podrazumijeva da je važib da sude po onome što Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dobro. Ovo je što se tiče vladara, tako? Što se tiče, kako ćemo nazvati, podanika islamske države ili stanovnika islamske države muslimana, tako? Da ne ispadne sad samo stanovnicima islamske države. Što se tiče muslimana, jel tako? Koji nisu vladari običnog svijeta, rekao je sljedeći ajet, jel tako? Nisa 59. O vjernici, prijevodu značenja, Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Rasulu i vašim pretpostavljenim. Iako u našem jeziku ne ide u ovako i i, ali sam namjerno da vidite. Znači, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se. Opet ponavlja, pokoravajte se Rasulu, a kad dođu vaši pretpostavljeni, nema i pokoravajte se, nego samo i pretpostavljenima. I pretpostavljenima, pa ako se oko nečega raziđete, s kim? S pretpostavljenim. Nema razilaženja sa Allahom i Rasulom sallallahu alejhi Jel' tako? Svatate? Iako se oko nečega raziđete, znači s ovim zadnjim sa pretpostavljenima, ako se oko nečega raziđete, nema sa pretpostavljenima, nego objašnjavam znači. Ako se oko nečega raziđete, vratite to Allahu i Rasulu. U kom smislu vratite to Allahu? Vratite se na Kur'an i sunnet, jel tako? Tražite presudu u Kur'anu i sunnetu, ako vjerujete u Allaha i sunji, da. E, znači Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio, ovima je vađib da sude po onome što je Allah objavio. Ovima vađib da se sude i da traže između sebe presudu, jel tako? Po onome što je Allah objavio, jel tako? A onda iza toga objasnio, a onda je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio, stavite, odmah sljedeći ajet, jel tako? Objasnio da se ne neće sastati iman sa suđenjem i traženjem presude mimo onoga što je Allah objavio. Sastati sa suđenjem i traženjem presude mimo onoga što je Allah subhanahu wa objavio. Odnosno sa traženjem presude, tako? Mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. O tako? Fela u rabbike la yu'minu hatta tako mi tvoga gospodara neće vjerovati, dok te ne uzmu su, za sudiju uspo, usporaju. Jel tako? Tu je ajet e, 65. Isto Nisa. Ja govorim sad sve u kontekstu što Allah je u jednom ajetu naredio ovima da sude, pa ovima da se sude, pa onda niz ajeta objašnjava o tom vađebu, jel tako? A na kraju a na kraju objašnjava da se neće sastati iman sa traženjem suda mimo onoga što je Allah subhanahu objavio. Pa kaže, tako mi tvoga gospodara neće vjerovati ili ne vjeruju dok te ne uzmu za sudiju u, spo, u sporoj. Ajat 65 sura Nisa. Najbolje bi bilo, moj prijedlog je, znači, da naučite ajete od 58. do 65. iz sure Nisa. To vam je stranica i po otprilike, dok ste ovdje na medresu. Svi redom govore Nauti, je tako? prije, a, što se tiče islam, e, islamske države muslimana, znači mislim se na općenito sve muslimani se cilja, znači samo da ne bude, da ne ostane, znači cilja se na, na sve muslimane. Na sve muslimane. Samo na muslimane islamske države. Zato ja sam samo htio da, da, da ovaj, e, ne cilja se i nije obavezno, znaš. Da ali je u smislu, znači kad govorimo u kontekstu, jel tako, da je vađiv vladarima da sude, onda govorimo onima koji su njihovi podanici, znači pripadnici hoće da kaže s jedne strane i vladarima je naređena, s druge strane i onima koji nisu vladari i njima je naređeno, jel tako? Ovima naređeno da sude po Allahovom zakonu, a ovima drugima naređeno da traže sud po Allahovom zakonu. Jeste razumjeli? Sva je pojenta u tome. Jeste me razumjeli? na arapskom jeziku, a onda prijevod na bosanskom. Prvo na materije pa onda na bosanskom. Dobro. E, idemo dalje. Rekli smo znači da se neće, Allah subhanahu wa ta'ala negira da će se sastati iman, ili tako, zakletvom. Allah se kune zakletvom negira da će se sastati iman i traženje suda mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, tako? Dobro. Stavite dalje sljedeća rečenica. Allah subhanahu wa ta'ala je presudio vladarima koji ne sude po onome što je on objavio da su nevjernici. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Znači, tri ajeta iz sure Maide od, znači, e, nevjernici. Ko ne sud, oni koji ne sude po što je Allah objavio u drugom ajetu su zalimi, a u trećem ajetu ko ne sudi po što je Allah objavio su fasici. Šta je sad ovo? Znači, ovo je sve ku, kufr. Znači, svaki put je el zalimun, el fasikun, el kafirun. Znači, u svakom slučaju, znači svaki put je ovo odnosi se na što? Prvo na kufr koji izvodi izvjeri drugo na zulum koji izvodi izvjeri. i treće na fisk koji izvodi izvjere. A mi smo, alhamdulillah, neki dan objasnili šta? Terminu, terminologija, jel tako? Da je fisk dvije vrste. Fisk koji je ispod kufra i fisk koji je kufr, jel tako? Fisk u osnovi znači izlazak, jel tako? Izlazak iz čeka, iz pokornosti Allah subhanahu ta'ala. A oni koji ne sude po Allahom zakonu izašli su iz pokornosti Allah subhanahu ta'ala koliko? Skroz skroz dovoljno da se ne smatraju više muslimanima. Jeste razumjeli, brate? Dobro. Tako onda e, to možete zapamtiti. Znači da se svaki put, da ne pišemo sad jer o, bit će opširno diktiranje, da svaki put ovo el kafirun znači kafir, veliki kufr. El zalimun znači zulum koji je kufr. El fasikun znači fisk koji je kufr. Jest, ima svaki put L, određeni član. Jel dobro? Dobro. Iz svega ovoga se vidi da se mora suditi po onome što je Allah objavio u svim stvarima. Od razilaženja u mišljenjima preko imovinskih prava, bračnog, nasljednog prava, krivičnog zakona, pitanja akide, iz svega je ostalo. U nekim državama danas, na primjer, od šerijata je ostalo samo bračno i nasljedno pravo. Kakav je propis ovih država? ha? Nevjerničke države. Šta je dokaz za to? Efe bi ba'dil kitabi wa tekfurune bi ba'd. Zar vjerujete u jedan dio knjige, a u drugi ne, ne vjerujete? To vam poznate, ne morate pisati, jel tako? Kome nije, nek zapiše, jel tako? I drugi ajet, ja juhaladina aman uduhulu fis silmi kefe. O, o vjernici, uđite u potpuno u islam. Potpuno. A, čuli smo neki dan jedan, mučenjak prevodi ovo, kaže uđite u mir. A, u mir, pa kaže islam je vjera mira. A, e, tako prevodi. A uđite u vjeru u predanost. Silm, jel tako? islam, islam, uđite u predanost, potpuno se predajte, jel tako? A nije uđite u mir, pa vjera mira, jel tako? A kaže, ovi nas uznemiravaju. To ovi neki. Ja, ja. Dobro. Nije dozvoljeno slijediti učenjake u onome što su pogriješili i nisu potrefili ono što je Allah objavio. Inače će biti od onih za koje je Allah rekao, otvorite navodnike, uzeli su u prevodu značenja svoje svećenike. Uzeli su svoje svećenike i monahe, ispusnike, jel tako, za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Mesiha sina Merim. Ajet Tauba 31. Jel tako? E, napišite sljedeću rečenicu. Ovi ajeti ne obuhvataju samo nasranije. Ko su nasranije? e Ne obuhvataju samo nasranije, nego svakog onog ko ne sudi po onome što je Allah objavio. Ili to bude tražio. Šta bude tražio? Da se ne sudi, jel tako? Ili to bude tražio. Takav je skinuo omču Islama sa svog brata sa svog vrata, makar tvrdio da je musliman. Mi prevodimo omč, ali u arapskom jeziku znači rabaka, rabakatel islam. Rabaka je konop kojim se veže, znači grupa, veća grupa životinja. Jel tako? Pa, na primjer, koze povežu se jednim konopom sve jedna za da se ne mogu razići, jel tako? da se ne mogu razići ili deve ili ovce, jel tako? E sad, ova Rebeka je povezala i sve muslima, muslimare, da ne mogu nigdje mrdnuti jedan od drugog, tu su, svi su zajedno, ste razumjeli? E ona je ko to uradi, skinuo je tu Rebeku, nije više sa muslimanima na tom jednom užetu Jeste razumjeli? E sad je to vama jasan ovaj arapski izraz, jel tako? I zapamti ga kao takvog, a mi to prevodimo omča, ništa ne znači, jel tako? Jeste razumjeli? E tako, ko to uradi, skino to, nije više, nije u halki to je više, gotovo. Jeste razumjeli? Makar tvrdio da je musliman. Jer Allah subhanahu wa ta'ala takve tjera ulažu. Jel tako? Ili za takve kaže da lažu. Napišite bolje ovako. Za takve kaže da lažu. Da lažu. Za kakve? Za takve koji tvrde da su muslimani. Muslimani, jel tako? Jest. Kako, kako je Allah subhanahu wa ta'ala ustvrdio da oni lažu? Gdje? U ajetu gdje kaže šta? alam tara ilal ladine jez'umune. Jez'umune. Zar nisi vidio one koji tvrde? Pa napište ovo tvrde, pa stavite ovako, navodnike, znači, navodnike, da je ajet, jel tako, zar nisi vidio one koji tvrde, a ovu riječ tvrde napiši sve velikim slovima, drugačije napiši od ostalog teksta. One koji tvrde, jel tako, jel tako, Zar nisi vidio one koji tvrde? Pa ovo tvrde ukazuje našto? Da oni samo tvrde da oni samo tvrde, jer arapski izraz jezumune znači da neko nešto tvrdi što nije istina. A? Nije van. Ovo je zam. Zam. Jezumune. Zame jezumu. A van je mišljenje. Ali ovo je zame. Kogod, za kogod kaže da je zame, znači tvrdi, a laži. Sura Nisa. Sura Nisa, to vam je 60. ajet. Zar nisi vidio one koji tvrdi? Pa stavi reci u u arapskom izraz za onoga ko nešto lažno tvrdi. U arapskom izraz za onoga ko nešto lažno tvrdi. U arapskom izraz za onoga ko nešto lažno tvrdi, tako? Zar nisi vidio oni koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi? I, ono što je objavljeno prije tebe. Oni tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i onome što je objavljeno prije tebi. Tvrde, jel tako? A želi, a džaba je to što tvrde kad to pori, poriču svojim djelo, djelom. Kojim djelom? Vajuridune enjete. Dalje ajet ide. Znači, ajet sve odmotava odjednom u, u, kako mi kažemo, u cugu sve. Zar vidi on one koji tvrde, znači lažu, da u ono što je objavljeno tebi, ono što je prije tebe, a žele odmah objašnjava što, što lažu. Što je to samo puka tvrdnja? A žele da se sude kod tagu. Jeste razumjeli? To je nastavak ajeta. Uzmite samo vi taj ajet kako ste zapisali, na, to, je, u okviru ovih ajeta što ćete naučiti na pamet. Jeste razumeli? Jel tako? Žele da se sude kod ta guta. I još dalje ti objašnjava još više od toga, a naređeno im da u njega kufrči čini. Pa samo jedno na drugo ide. Samo ti otvara vidike, jel tako? Jel tako? Kad počne čitati ajet odjednom, samo se razviđuje, razviđuje, jednom Vidiš sve jasno ko dan, jel tako? Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju? A, a žele da se sude kod taguta, a naređeno im da u njega ne vjeruju, da kufru njega učini. Dobro, dobro, ovo je dovoljno, on sad još objašnjava, znači da je, da, baš ovaj kontekst ajeta objašnjava, jel tako? Ma, možemo i mi i to napisati, napišite, jer ono što su tvrdili, jer ono što su tvrdili su porekli traženjem suda kod taguta. A onda stavite navodnike, a naređeno im da u njeg kufr učini. Da znate da je tu dio ajde, pod navodnicima. A naređeno im da u njeg kufr učini. Zatvorite navodnike. Pa je kufr u taguta rukn teuhida. Što znači rukn? Sastavni. Pa je kufr u taguta sastavni dio tevhida, rukn. Sastavni dio. Ako čovjek ispusti rukn u namazu, ima li namaza? Nema. Ako ispusti rukn u abdestu, ima li abdest? Nema. Jel tako? Ako ispusti rukn u tevhidu, ima li tevhidu? Razumite li Ruknovi abdesta. Operite rica svoja i ruke i potarite glavu i operite noge. I sad neko, hajde ja ću se umiti i oprać noge. Može li tako? Pa dobro, nisam ja negiru, mora i, i mes, znaš, ali men nešto mrsko stalno skidat kap. Ha? Svatate? Ima li Rukn teuhida. Rukn stavi sastavni dio teuhida. Šta to znači? To znači da nema teuhida bez toga. Kao što nema abdesta bez ruknova abdesta. Kao što nema namaza bez ruknova namaza. Kao što nema hađa bez ruknova hađa. Razumijete već? Znači nema bez toga ništa. Dobro, ovim, ne suđenjem. Ja? Znači, narušava sva tri nivoa teuhida, je tako? Ne sudi po Allahom zakonu, zanegiruje je nije se pokorio Allahu, ne robuje Allahu. Znači nije učinio robovanje Allahu, jer od glavnog suštine robovanja Allahu je da njegovom zakonu, njegovom zakonu mu robuje, jel tako? Ako on kaže ako je neko tvoj rob, na primjer sad mi Allah dao, alhamdulillah, uđemo u Beograd, tamo nafatamo sve robova, tako. I sad neko je tvoj rob, je tako? I sad on kaže, dobro, ja sam tvoj rob, ali ja ću raditi kako ja hoću. Može li tako? <laughs> Stane, ti rob ili ti ovdje, šta gazda, šta si ti ovdje? e tako ljudi hoće prema Allahu. Jest, mi smo Allahovi robovi, ali mi ćemo njemu robovati kako se mi mislimo, jel tako? Kako odgovara ovom vremenu. <laughs> Elo, kako odgovara ne znam nije, ovome ili ono. Svatate, jeste u robovi? Znači, narušio je to. Pa narušio je tevhidu esma o sifat. Allah subhanahu wa ta'ala je hakem i hakim, a nigdje ni njegovog suđenja, ni njegovog suda, ni da se sudi po njegovom. A to njegova imena i to njegovo svojstvo. Razumite? Znači i to je narušio. Rububijet. Allah gospodar nebesa i zemlje i svim gospodari jel tako, i gospodar svega i ništa ne može izići iz njegove vlasti, a ovdje ovi vlast uspostavili mimo Allaha. Pa su narušili i rububijet, jel tako? Svatate, nisu ga priznali ni kako treba ni za gospodara, niti im robuju kako treba, niti vjeruju kako treba u njegova savršena imena i, i svoj i svojstvo. Ste E, dobro. Ovo samo, sama ova rečenica da je to rukn imana, ne trebate pisati, ja se nadam da ne trebate pisati. To znači da je to sastavni dio, bez kojeg nema tevhida, jel tako? A bez tevhida nema ništa, nikakvih dijela. Ništa, ništa ne vrijedi bez Mislim da je pri, primako se vrijeme ezanu, jel tako? A ovo ćemo poduprijeti i ajetom iz sure Bekare, jel tako? Femen yekfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati Ko učini kufr u taguta, stavite prijevod značenja, a povjeri je u Allaha, uhvatio se za najčvršće uže. Ako povjeruje Allaha, a ne učini kufru taguta, jel se uhvatio za najčvršći uže? Nije. Znači, ajet, broj ajeta 256. I ovdje ćemo stati, napomenite me, inša Allah, sutra da nastavimo odavde. Ima još onome ko ne presudi. Sad je ovo vlada, vlada, je tako? E, imamo još suđenje, je li tako? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وابنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضات والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد